Hice esta canción para vos, pa' que cuando estés solo sepa que siempre voy a estar con vos. Aunque pase el tiempo, yo me ponga viejo y me falte la voz. Este amor es diferente, es que lo nuestro es para siempre, siempre, siempre hasta la muerte. Javier, te amo, hijo. Cada vez que decís papi te brillan los ojitos Veo que estás creciendo y sos tan chiquitito Un beso y un abrazo tuyo es lo que necesito es lo que necesito Sos el mejor verso que nunca había escrito No me llevas al cielo, me llevas al infinito Es el momento de con vos, es mi momento favorito, es mi momento favorito la luz que guía mi caminar. Sos el aire que respiro para no bardear. Sos mi guachín, mi tuito, mi cuito y mucho más. Sos la fuerza en mi voz a la hora de cantar. Nosotros somos los mejores amigos, en mí puedes confiar. Que nada te va a pasar mientras yo viva, acá voy a estar. Y si me pasa algo, tranqui pa' que está mamá. Yo mato y muero por vos y no estás solo, no lo dudes jamás. Y si reí, voy a reír. Y si llorás, voy a cuidarte. Sos feliz, soy feliz. Es que yo solo quiero amarte y quiero decir decirte que te amo de más, que son mi ganas de vivir y no quiero que crezcas más. Hice esta canción para vos, pa' que cuando estés solo sepa que siempre voy a estar con vos. Aunque pase el tiempo, yo me ponga viejo y me falte la voz. Este amor es diferente, es que lo nuestro es para siempre, siempre, siempre hasta la muerte. El amor que te tengo es un sentimiento que jamás conocí hasta el día en que te vi y fui feliz y vos estabas ahí, yo no supe qué decir, por fin encontré lo que un día perdí. Me encanta verte dormir, me encanta verte despertar, me encanta verte sonreír, me encanta verte jugar. Quiero acostarme en tu pecho y escuchar tu corazón latir para olvidarme de todo lo que hice mal. Quiero guardar tu risa en una caja y escucharla cuando esté triste. Quiero hacerte upa como cuando en mi vida apareciste. Quiero que logre todo lo que te proponga y disfrute de lo que hiciste. Yo no sé si sabía pero llegaste a mi vida como una salvación y también fuiste la cura de una relación. Te amo con el alma y si algún día te hice llorar te pido perdón. Te amo, Yadiel, para vos esta canción. Hice esta canción para vos, para que cuando estés solo sepa que siempre voy a estar con vos. Aunque pase el tiempo, yo me ponga viejo y me falte la voz. Este amor es diferente es que lo nuestro es para siempre, siempre, siempre hasta la muerte.